ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور İşte böyle. Kim kendisine yapılan eziyetin misliyle karşılık vererek eziyette bulunur da sonra yine kendisine saldırırlarsa mutlaka Allah ona yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah gerçekten afu, çok affedicidir. Gafur, çok bağışlayandır. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير İşte böyle. Çünkü Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Hiç şüphesiz Allah semi, her şeyi işitendir. Basir, her şeyi görendir. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير İşte böyle. Çünkü Allah o hak olandır. Ondan başka kendisine yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten batıldır. Hiç şüphesiz Ali pek yüce olan, kebir, pek büyük olan ancak Allah'tır. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير Görmedin mi ki doğrusu Allah gökten bir su indirdi de böylece yeryüzü yemyeşil oluyor. Muhakkak ki Allah latif, çok ihsan edendir. Habir, her şeyden haberdar olandır. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Şüphesiz ki gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamid, hamd edilmeye yegane layık olan elbette ancak Allah'tır. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن Görmedin mi ki şüphesiz Allah yerde bulunanları ve emriyle denizde akıp giden gemileri sizin emrinize verdi. Göğü de izni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı elbette rauf, çok şefkatli olandır.'' Rahim, çok merhametli olandır. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور Hem odur ki size hayat verdi. Sonra sizi vefat ettirecek. Sonra sizi tekrar diriltecek. Doğrusu insan gerçekten çok nankördür. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم Her ümmet için bir şeriat koyduk ki onlar onunla amel eden kimselerdir. Öyle ise bu hususta seninle asla mücadele etmesinler ve Rabbine davet et. Doğrusu sen elbette dost doğru bir hidayet, bir din üzeresin. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون Eğer seninle mücadele ederlerse artık de ki Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyameti fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn. Allah kıyamet günü üzerinde ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm verecektir. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Bilmedin mi ki şüphesiz Allah gökte ve yerde ne varsa bilir. Muhakkak ki bunlar bir kitapta lef-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ Allah'ı bırakıp da haklarında Allah'ın bir delil indirmediği ve haklarında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Halbuki o zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunmakta olduğu zaman inkar edenlerin yüzlerinde hoşnutsuzluk anlarsın. Nerede ise kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Ateş. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir ve o ne kötü varılacak yerdir. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Ey insanlar! Size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Şüphesiz ki Allah'tan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. İsterse bunun için hepsi toplansınlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu ondan geri alamazlar. Yardım isteyen de aciz kaldı, kendinden istenen de. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah'ı kadrinin, kudretinin ve büyüklüğünün hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz ki Allah elbette kavi, pek kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. İnnallâhe semî'un basîr. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah semi, hakkıyla iştendir. Basir, kemaliyle görendir. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Onların önlerindekini ve arkalarındakini yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Ve bütün işler Allah'a döndürülür. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Ey iman edenler! Ruku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأ الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah uğrunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öyle cihad edin. O sizi seçmiş ve dinde üzerinize hiçbir zorluk kılmamıştır. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. O Allah gerek daha önceki kitaplarda gerekse Kur'an'da sizi Müslümanlar diye isimlendirdi ki peygamberiniz size şahit olsun ve siz de bütün insanlara şahit olasınız. Öyleyse namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sımsıkı tutunun. O sizin Mevlanızdır.'' İşte o ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.''